الحمد لله الذي اصطفى ورضي لنا بالإسلام وكتب علينا الصلوات معراج لنا ومناجة بيننا وبين خالق العالم وهي أول ما يحصى من أعمال بني آدم أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أولانا من نعمه الإضام إذ بعث فينا أكرم رسله فكنا أكرم الأمم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من قال ربي الله ثم استقام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة عباده العرب والعجم بحنيفية سمحة ملة إبراهيم عليه السلام اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم أكرم عبيده وأكمل من صلى وقام وعلى آله الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام ومن تبع هداه إلى يوم القيام عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم معتصم بدين الإسلام واعلموا رحمكم الله أن انقضاء رجب وكتوب شعبان يناديكم بالإنذار بأن أمركم لم يزل في الكسار وقرب أوان السفر من فناء الديار إلى العزيز الغفار وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم قد حذر أن ما بعدكم بعد يومكم هذا أشر وأهل زمانه بدنياه افتحر وبأمرئته قد اضطر وعن معالم دينه وعلماء زمانه فرق وفي حوالكم أنواع تذكرة فأين أين الاعتبار فتوبوا رحمكم الله إلى الله قبل يوم الفرار وكونوا مع الصادقين الأحيار وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى في ليالكم ونهار تدخلوا برحمة الله الجنة دار القرار Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. di saat dan tempat yang penuh dengan rahmat dan imdadat dari Rabbil Azul Wajal. Marilah kita sejenak menghayati setelah mengkaji akan hikmah-hikmah di balik kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian yang tatkala itu Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah berusia 51 tahun. Masa itulah masa yang dikatakan Abul Ghazan dalam perjalanan hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa duka yang berat dan amat mendalam yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu beliau kehilangan seorang yang selalu mendampinginya, mendorong, membantu dengan jiwa, raga, harta sekalipun nyawanya menjadi taruhannya kesemuanya itu untuk kesuksesan risalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah istri yang tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebagai manusia biasa maka terlintaslah apa yang terlintas pada yang dialami oleh seorang manusia ialah adakah yang mengganti posisi Khadijah dalam perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tuntasnya duka ini ia diberikan duka lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang dalam kehidupannya ia selalu membentengi akan tangan jalan jalur dan kemungkaran-kemungkaran yang diperbuat oleh orang-orang kufar maka Faya masyarakat muslimin rahimahumullah dengan kematian paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini maka semakin jujadilah orang-orang kufar maka untuk mengganggu kesuksesan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun faya maksaral muslimina rahimakumullah Tidak lama kemudian Datanglah Tiga orang malaikat Utusan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjemput baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Untuk melaksanakan Perjalanan Isra dan Mi'raj Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang dilanjutkan dengan pertemuan seorang hamba dengan kekasihnya yaitu sang khaliknya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan itu adalah sebagai wujud akan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama surat Al-Isra yang berbunyi innallaha samii'un basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Amat mendengar Akan lintasan-lintasan bisikan-bisikan Yang ada di kalbu dan pikiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan amat mengetahui Bagaimana menghilangkan beban yang ada di kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Faya masyarakat muslimin rahimakumullah Pertemuan itu Selanjutnya Menghilangkan Apa yang ada di benak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Seakan-akan Beliau dalam masa hidupnya tak pernah Mengalami beban apapun Faya masyarakat muslimin rahimakumullah Faya masyarakat muslimin dalam pertemuan itu yang ada pada pikiran dan benak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah satu alangkah indahnya bila kesempatan yang demikian ini bukan saja diberikan kepadanya saja tapi diberikan kepada semua umatnya sehingga ia dapat bertemu dan berdialog langsung kepada sang khaliknya Faya ma'asaral muslimina rahimakumullah Keinginan itu terbaca oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberi tugas kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dan kepada semua umatnya Salat lima waktu Salat adalah merupakan mi'rajul mu'minin dan salat merupakan munajatun baina abdihi burabbil alamin dialog yang terjadi antara seorang hamba kepada sang khaliknya hal itu dijelaskan pada sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ida shalla ahadukum fa inna yunaji rabbah rawahu al-bukhari al-anas yang artinya Tatkala satu di antara kalian mengerjakan sholat, sadarilah bahwasanya kalian sedang berhadapan dan berdialog dengan Tuhanmu. Faya ma'asarul muslimina rahimakumullah. Dari cerita di atas, kita dapat mengambil beberapa faizah dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, manakala seorang murni, yang telah diberi kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya kemudian ia hanya dalam kenikmatan itu sehingga ia lupa akan sang pemberi nikmat itu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala maka secepat itu Allah akan mengingatkannya hal ini payah maksaral muslimina rahimakumullah sebagai wujud kepedulian dan keperhatian Allah subhanahu wa ta'ala dan kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala nujikam nahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un dan sesungguhnya aku rasakan kepada mereka yang bersalah satu peringatan yang amat ringan bukan peringatan-peringatan yang besar agar mereka mau kembali kepada pangkuanku saya masyarakat muslimina rahimakumullah kebanggaan dan kemuliaan yang membawaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan membawa petaka, membawa malapetaka dan sia-sia. Imam Atta'illah Asyarkan dari dalam hikamnya Dia berkata Iba arabta an tasta'izza bi'izzin la yafna Fala tasta'izza bi'izzin la yafna Jika kalian ingin mulia Dengan kemuliaan yang tiada batas Maka jangan sekali-kali kalian merasa bangga Dengan kemuliaan yang sebentar lagi sirna dari dunia Faya ma'asara muslimina rahimahumullah Hal itu pun sebagai wujud akan keperluan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perilaku perjalanan hidup seorang mukmin kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabisa minat tayyid yang artinya tak sekali-kali Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan seorang muslim pada perilaku dan keadaan hidup yang telah dia alami sehingga Allah berusaha bagaimana memilahkan mukmin yang baik dan mukmin mukmin yang sunan salam kotoran saja Faya ma'asarul muslimina rahimakumullah rahimakumullah agar kita selalu ingat dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada kita salat lima waktu tujuannya adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala aqimish salata lidzikri kerjakan salat agar kau merasa di sampingku dan selalu ingat kepada aku saya nak syarat muslimina rahimahumullah Seorang yang selalu ingat Dan merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam sholat ataupun di luarnya Maka ia dengan beban dan tugas seberat apapun mengalami di dunia ini Seakan-akan tidak ada apa-apanya hal itu sudah dipraktekkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana idza hazabahu amrun shalla. Al hadis au kamaqal tertulis dalam kitab Ibnu Katsir juz 1. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali menemukan sesuatu yang menyedihkan, yang memberatkan, maka ia segera salat mencari solusi dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya masyarul muslimin rahimakumullah. Seorang yang merasa dekat dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan itu akan membawa sikap tua yang akan takut dan segan manakala ia berbuat perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang hamba yang ada di sisinya sang khalif saya anak sarul muslimin rahimakumullah Hal itulah yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi seorang yang rajin sholat Inna sholatatan ha'anil fahsyai wal mundar Sesungguhnya perbuatan salat itu melahirkan jiwa-jiwa yang mampu mengendalikan omongan yang kotor dan perbuatan yang tidak pantas dilakukan seorang hamba Allah. Sayyidina Sarul Muslimin rahimakumullah yang menjadi pertanyaan kepada kita sudah berapa kali kita laksanakan salat? Marilah kita koreksi Sudahkah jiwa kita merasa kita itu seorang hamba Allah yang selalu diperhatikan oleh Allah. Kita Allah selalu mendampingi kita. Saya maksaral muslimin rahimakumullah. Perasaan inilah yang nantinya membentuk jiwa kita yang tanha anil fahsya'u wal munkar. Bila sholat kita sudah membentuk jiwa kita yang sedemikian Maka kita boleh berbangga hati dan berharap Sholat kita akan diterima Dan semua amal-amal kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun apabila tidak payah masyarakat muslimin Kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masih ditunggu oleh para guru-guru ulama-ulama yang setuju dan tulus untuk membimbing kita mengantarkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan khusyuk dan khubuk. Saya ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ingat, salat adalah kunci diterima semua amal Kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat fa in salihat qubilat lahu wasairu amalih wa in fasadat ruddat ilaihi wasairu amalih rawahu tabrani an anas yang artinya pertama kali yang dikoreksi terhadap anak cucu Adam besok di hari kiamat ialah amalan perbuatan salat. Bila didapati salat itu sudah sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan diterima dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun semua amal-amalnya yang lainnya. Tetapi saya masyarakat muslimina rahimahkumullah. Kalau sholat kita itu cacat, kurang sempurna, tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholat itu akan dikembalikan kepada kita dan semua amal-amal kita dikoreksi mungkin akan ditolak. Para syarat muslimin rahimahumullah Semoga umur yang tersisa ini dijadikan umur yang barakah apa yang kita panjatkan oleh tujuh doa-doa yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rajab semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupan kita lebih baik dan lebih dekat dengan hidayat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam وأبين النظام كلام الله الملك الألام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وكونوا لله قانتين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المعبود في الأقطار والأرجاء المدعو لكشف نواسل الغماء المرجوي عند انقطاع حبل الرجاء أحمده سبحانه وتعالى في جميع الأوقات والآناء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والسماء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله صلاة دائمة بلا انقضاء وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصنى من الملائكة المسبحة بقدسه بكم تسلس بكم أيها المؤمنون من ضرية جنه وإنسه فقال تعالى ولم يزل قائلا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن الستة المسلمين للعشرة الكرام المبشرة بالجنة وأن سائر القرابة والصحابة والتابعين وأنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم اصلح ديننا وأمراءنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا وإياهم هداة مهتدين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة رحية تجري فيها أحكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم واكتب اللهم لنا أهلنا وأولادنا وأهل كترنا السلامة والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار فتقبل منا يا رب بمحض جودك وكرمك وفضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر